Você sempre soube que eu gostava de você. Com pequenos gestos eu fiz você entender, mas era tarde demais. Eu caí na real. Vou parar de amar, cê da zorra é mais legal. E agora eu vivo bebado louco, crazy, doido. Mulheres diferentes, lindas com um belo corpo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu senta e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu senta e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu senta e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu senta e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu senta e depois faz tudo de novo. sempre soube que eu gostava de você. Com pequenos gestos eu fiz você entender, mas era tarde demais, eu caí na real. Vou parar de amar, ser da zorra é mais legal. E agora eu vivo bebado, louco, crazy, doido. Mulheres diferentes, lindas com um belo corpo então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu sente e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu sente e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu sente e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar, tu sente e depois faz tudo de novo frente ao povo. Se eu mandar, tu sente e depois faz tudo de novo.